po at ah, Maria, Marijuana Ma Mancho tsaka ang sa bandang sa Basta Ang title nito ay Ang Tunay na Kwento ni Manny Villar. 1, 2, 3, 4, 5. Server niya ay alak at posta. Nagbilyar ay tunay na mahirap. Ang kama niya ay abito ng pare. Kama niya, gawa sa tela ng abito ng pare. Pare, pare, pare elementary, si Maribilla nag-aral siya sa Roma. Kanang kamay ng popang kanyang ama, ang ama niya, binibigyan siya ng pera. Perang ito ay pera ng Roma. Pera ng Roma, kanyang baon sa eskwela ng elementarya. Elementarya. Malbilyar ay nagtinatanaw Malis siya ng goma Pero ang kanyang pera ay galing pa rin sa kanyang Ama na anang kamay ng obispo ng Roma Si Pope John Paul II pala yun nung buhay pa siya Pope John Paul II pala nung buhay pa siya Ang ninong ni Malbilyar Paano mo naman kasi Masasabing siya'y mahirap eh ang ninong niya Yung presidente ng Roma sa Babylon Devenung Roma sa Vatican. Devenung Roma sa Vatican. Devenung Roma sa Vatican. Nung binata natin, manibilyag, tayo na in love, tayo sa palengkerya. Palengkera na nagsisinda ng isda sa Divisoria at pati Ah, ah, ah. Ang yaman, ang yaman ni Manny Villar noong panahon na yon. Kaya lang naman kasi siya na sabing mahirap Dahil sa kanyang katawa na nagtitinda ng isda Sa Divisoria at Pasiga ah, ah, ah. Ngayon sabihin nyo sa akin Bakit naman naging tunay na mahirap si Manny naman siya nakatira sa ilalim ng tulay walang higit ang kanyang paunan pag pumapasok siya sa opisina naging sinado siya hindi man lang nakagat ng ipis ang kanyang mga mata hindi man lang siya gumamit ng dalawang kutsara hindi dalawang kutsara dalawang kutsara na putol pa ang hawakan Kumakain siya sa kapitirya ng public school na pinadaralan ko. Hindi naman dumanas ng ganon si Manny Villar. Si Manny Villar, tunay na mahirap kasi anak siya ng kubismo na kanang kamay. Ang presidente ng Roma, Pope John Paul II, Pope John Paul II, Manny Villar, hindi ka tunay na mahirap. Manny Villar, tunay na mahirap, si Manny Villar. Hindi tunay na mahirap, si Manny Villar. Hindi ka kumakain na nagkakamay, kasi every night you're dining with You're dining with red wine on your left hand. You're always fine dining every night. Manibilyar, hindi ka tunay na mahirap kasi hindi ka nagsasakol ng kamatis sa tuyo. Hindi ka nagsasakol ng kamatis sa tuyo. Kamatis sa tuyo. Manibilya, tumigil ka na sa'yo plataforma Hindi ka tunay na mahirap Kasi hindi ka naman nagyoyosi Hindi ka naman umiinom Kami lang mahirap ang gumagawa nito <laughs> Tunay na mahirap nagyoyosi at umiinom ikaw hindi kasi pare red wine, red wine ka lang every night sa El Polo Loco. El Polo Loco. Chocolate, chocolate. Minsan nakita pa kita sa may port. Nagka sa atin. Nagka sa atin samantalang kami lang sa tindahan sa may bangketa. Umiinom sa gilid ng Kimbornal. Hindi ba ito nararanasan? Kaya wala kang kwenta, huwag ka na magsalita na ikaw ang tunay na mahirap. Hindi ka man kasi nagyoyosi at umiinom ng red horse. Hindi mo alam ang lata ng red horse. Pero alam mo ang lata ng Nobelino. <laughs> Nobelino. Nakamani, tumigil ka na Hindi ikaw ang tunay na mahirap Ang taong bayan ng tunay na mahirap Kami Walang pamasahe pauwi Na Albay pala. <laughs> albay nga pala, mali. Tangina, albay. <laughs> oh, there.